CIO igas la homon homo? Cerboi de cimpanzoi cae de homoi tre similas unu al la alia, sed en detaloi existas diferenzoi, ciel tion montras comparoi de la organoi. Neurobiologoi credas esti trovintai la subscribon de la homa intelligentezzo. La homaro lau el diro de Sigmund Freud, el la jaro 1910, devis dum la curo de sia historio accepti quelcain narcismain afflictoin. La unua afflicto estis causita pri cosmologio, char ecte Copernico ne plu la Tero staras en la centro de la planeta sistemo, sed la Suno. La dua afflicto estis causita de zoologio, char la homo ecte Darwin rangas ciel uno el multae spezioi en la genealogio de la bestoi. Cai trie, tiel notis Freud tutes en mal giusta modestezzo, ancaulia propra teorio, pri la mal causis tian afflicton alla homaro. Nome estis la ec compreno, che la mio ne estas la cefo en la propra domo. Esploristoi de la Yale Universitato comparis homan cerban texajon cun tiu de cimpanzoi, macacoi, cae aliai primatoi, cae malcovris je la nivelo de moleculoi celcain differenzoin. Ne por ciu trovajo ili havis clarigon. Tiel exemple ili el trovis che en la malgranda cerbo de la homo, cai nur tie, activas la geno zopodu. La geno estas conata el tutte alia contexto. Gi reguligas la fecundigon de ovo celoi per spermoi. Cium tascon gi havas en la cerbo? La esploristoi constatis che ili havas nenian ideon cion gi tie faras iom pli evidenta povus esti la contexto cun la penso capablo ce jenai el trovoi. La esploristoi ancau pristudis la genon toho, kiu estas reguligilo de la mesaggio substanzo dopamino. Tio igas gin interessa, precipe vide al pli superai cerbai funccioi. En la homa neocortexo, gi estas tre activa, dum ce aliai primatoi gi tie mal activas. Simile statas prilageno mo eto, cion oni conis gis nun en contexto cun autismo. Ciui tiui datumoi nun donas clarigan cadron, cai tiu cadro montras, laula esploristoi, cio igas la homan cerbon unica. Ili resumas. Nia cerbo estas trioble pli granda ol tiu de cimpanzoi. Gi consistas el pli da celoi, cae seque havas pli da calcul capacitoi. Existas differenzoi ce la funccio de unuopai cerbo celoi, cae ce la maniero, ciel ili interligigas. Ciu vere existas unicetso en la besta regno? Prescau shainas, che la esploristoi volas nuligi la historian afflicton pezon post pezzo, cae permessi alla antiqua homocentrismo tra la molecula por detto reeniron alla scienzo. Ciu case oni povus attesti unicetson, se oni shatas trovit gin, ancao al aliai primatoi, char la diversai spezioi de primatoi havas unicain etsoin ciui pobas alt grade superi la capabloin de la homo. Tamen se temas pri lingvo, culturo, tecnico, la homo sapiens estas vere aparta spezio. Contesti tion estus ridinde. Ciula indico pri la etai moleculoi en la granda cerbo clarigas multe en tiu contexto, tio estas pridubebla almenau eblus revoci alla memoro, che la plei grandan cerbon en la genealogia linio de la homo ne habis la homo sapiens, sed la neandertala homo.